มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเวหารเวรุวัน สถานที่ยันเป็นให้เหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชกฤห On one occasion the blessed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove the squirrel sanctuary ก็ในสมัยนั้น ท่านพระวักกะลิ อาพาธเป็นทุกข์ มีไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ได้พักอยู่ที่บ้านของนายช่างหม้อคนหนึ่ง Now on that occasion the venerable Vakali was dwelling in a potter's shed sick afflicted gravely ill ครั้งนั้นท่านพระวักกะลิ ได้เรียกภิกษุผู้ประทาก ทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่า อาวุโสทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวายบังคม แล้วทูลแก่พระผู้มีพระภาคว่า เราป่วยเป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ขอประทานวโรกาสให้พระผู้มีพระภาค อาศัยความอนุเคราะห์ เสด็จไปหาท่านพระวักลิถึงที่อยู่เถิด ภิกษุทั้งหลายผู้ประทากเหล่านั้น รับคำแล้ว จึงได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพ Then the venerable v a k a l i addressed his attendants, said, "Come, friends, approach the blessed one, pay homage to him in my name, with your head at his feet, and said, the bhikkhu Vakali is sick, afflicted." gravely ill. It would be good, venerable sir, if the blessed one would approach the bhikkhu Vakali out of compassion. Then his attendant delivered their message. The blessed one consented in silence. ก็ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงกรองจีวรถือบาทแล้วเข้าไปหาท่านพระวักลิ ถึงที่อยู่ ท่านพระวักลิ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเดินมาแต่ไกล จึงลุกขึ้นจากเตียง Then the blessed one, dressed up and taking his bowl and robe, approached the venerable Vakali. The venerable Vakali saw the blessed one coming in the distance and stirred on his bed. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระวักกลีว่า อย่าเลยวักลิ เธออย่าลุกจากเตียงเลย อาสนะเหล่านี้ เขาปูลาดไว้แล้วมีอยู่ เราจะนั่งที่อาสนะนั้น พระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไปแล้ว ได้ตรัสตามกับท่านพระวักลิว่า วักลิ เธอพอทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกเวทนานั้น ปรากฏว่าทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้นหรือ Then the blessed one said to him, Enough, Wakali. Do not stir on your bed. There are these seats ready. I will sit down here. The blessed one then sat down on the appointed seat, and said to the venerable Vakali, "I hope you are bearing up, Vakali. I hope you are getting better. I hope that your painful feeling are subsiding and not increasing, and that t h e a r e subsiding, not t h e a r e increase, is to be discerned. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหว ไม่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้า มีแต่จะกำเริบขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย ทุกขเวทนาปรากฏว่า กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยพระเจ้าข้า Venerable sir I am not bearing up I am not getting better strong painful feelings are increasing in me not subsiding and their increase not their subsiding is to be discerned วากลิเธอไม่มีความรำคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือ I hope then, Bakali, that you are not troubled by remorse and regret. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่แท้ข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อย มีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยพระเจ้าข้า Indeed, venerable sir, I have quite a lot of remorse and regret. วกลีก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตัวเองได้โดยศีลบ้างหรือ I hope, Vakali, that you have nothing for which to reproach yourself in regard to virtuous behavior ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตัวข้าพระองค์จะติดเตียนตัวเองได้โดยศีลก็หาไม่ Venerable sir I have nothing for which to reproach myself in regard to virtuous behavior บักลิถ้าหากว่า ตัวเธอเองตีเตียนตนเองด้วยศีลไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอจะมีความรำคาญและเดือดร้อนอะไรเล่าวักกะลิ then if you have nothing for which to reproach yourself in regard to virtuous behavior why you are troubled by remorse and regret ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จำเดิมแต่การนานมาแล้ว ข้าพระองค์ประสงค์จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แต่ว่าในบัดนี้ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังที่พอจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ For a long time, Venerable I have wanted to come to see the blessed one, but I haven't been fit enough to do so. อย่าเลยวักกะลิ ประโยชน์อะไร ด้วยการเห็นกายอันเน่านี้ วักกะลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมวักลิเป็นความจริง บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเราอยู่ ก็ย่อมเห็นธรรมวักลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าวกลิ เวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้า Vakali, Enough! Why do you want to see this full body? One who sees the Dhamma sees me. One who sees me sees the Dhamma. For is seeing the Dhamma, Bhakali, one sees me, and in seeing me, one sees the Dhamma. What do you think, Vakali? Is form permanent or impermanent. Impermanent, Venerable is what is impermanent, suffering, or happiness. Suffering, Venerable is what is impermanent, suffering, and subject to change, fit to be regarded as this is my. this I am, this is myself, no, Venerosa. Are feeling, perception, volitional formations, consciousness, permanent or impermanent? Impermanent, sir. Is what is impermanent suffering or happiness? Suffering, Venerosa, is what is impermanent, suffering, and subject to change, fit to be regarded thus this is my this I am this is myself no sir วากลิเพราะเห็นนั่นแหละ รูป เวทนา สัญญาสังขาร และวิญญาณ ยังได้อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายใน หรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีก็ตาม มีในที่ไกล หรือที่ใกล้ก็ตาม รูปเวทนา สัญญาสังการและวิญญาณทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา วกลิอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป เบื่อหน่ายแม้ในเวทนา เบื่อหน่ายแม้ในสัญญา เบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย เบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะความคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ ไม่ได้มีอีก ครั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสสอนท่านพระวักกลิด้วยโอวาทนี้แล้ว จึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับไปยังเขาคิจกุฏ Therefore, Wakali, any kind of form feeling, perception, volitional formations, consciousness, whatsoever, whether past, future, or pleasant, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, all of those five aggregates should be seen as it really is, with correct wisdom first. This is not mine. This I am not. This is not myself. Seeing thus, vocally, the instructed noble disciple, experiences revulsion towards form, revulsion towards feeling, revulsions towards perception, revulsion towards volitional formations revulsion towards consciousness. Experiencing revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassionate, his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge. It is liberated. Then he understands, destroyed is both, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. Then the Blessed One, having given this exhortation to the Venerable Vakali, rose from his seat and departed to the Mount Venture Peak กระนั้นแหลท่านพระบักลิเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วได้ไม่นานจึงเรียกภิกษุอุปตามาแล้ว กล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายมาเถิด ท่านจงช่วยอุ้มเราขึ้นจากเตียง แล้วหามไปยังวิหารกาลศิลา ข้ามภูเขาอีสิกิลิ ก็ภิกษุผู้เช่นกับเราฉนัยเล่าจะพึงสำคัญว่าตนจะทำกาละคือตายในระแวกบ้านเล่า เราภิกษุอุปตาทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วจึงได้อุ้มท่านพระวักกลิ ขึ้นเตียงหามไปยังวิหารกาลสิลา ข้างภูเขาอิสิกิลิ Then not long after the blessed one has left, the venerable Vakali addressed to his attendants thus: "Come, friends, lift me up on this bed, and carry me back to the black rock on the Isi Gili slope." How can one like me think of dying among the houses? Then his attendants, having lifted up the venerable Vakali on the bed, they carried him to the black rock on the i s i k i l i slope. ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขากิชกุตตลอดราตรีและวันที่ยังเหลืออยู่นั้น เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาสององค์ที่มีชวีวันงดงาม ได้ทำภูเขาคิจกูดให้สว่างทั่วไปทั้งหมด ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ Then the blessed one spent the rest of the day and night on the Mount Venture Peak. When the night was well advanced, two devas of stunning beauty approached the Blessed One, illuminating the whole of Mount Venture Peak, standing to one side. เทวดาองค์หนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วักกะลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพ้น เทวดายองค์หนึ่ง ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระวักกะลิภิกษุนั้น จะหลุดพ้นด้วยดี สะดุดพ้นด้วยแน่ เมื่อเทวดาทั้งสองกราบทูลอย่างนี้แล้ว ก็ได้ถวายบังคมกระทำประลักษิณแล้วหายไปในที่นั้นนั่นเอง One devas said to the blessed one, Venerable sir, the bhikkhu Vakali is intent on deliverance, and the other devas said, Surely, sir, he will be liberated as one well liberated. This is what those devas said. Having said it, they pay homage to the blessed one, and keeping him on the right side, they disappeared right there. ครั้นพอราตรีนั้นผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย จงพากันเข้าไปหาวัคคลิภิกษุถึงที่อยู่ แล้วบอกแจ้งแก่วัคคลิอย่างนี้ว่า ท่านวัคคลิ ท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค และคำของเทวดาสององค์คือในราตรีนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว เทวดาสององค์ ผู้มีชวีวันงดงาม ได้ทำเขาคิชกูดนี้ให้สว่างทั่วไปหมด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้ว เทวดาองค์หนึ่ง กล่าวว่า ภิกษุวัคคลิคิดเพื่อความหลุดพ้น อีกองค์หนึ่ง กล่าวว่า วัคคลิภิกษุนั้นหลุดพ้นดีแล้ว จะหลุดพ้นได้แน่แท้และพระผู้มีพระภาค ยังได้ตรัสอีกว่า อย่ากลัวเลยวัคคลิ อย่ากลัวเลยวัคคลิ อย่ากลัวเลยวัคคลิ อย่ากลัวเลย วัคคลิจะมีความตายอันไม่ต่ำซามเธอจะมีการลกิริยาอันไม่เลวซามเลย Then when the night has passed the blessed one addressed the pickles thus Come pickles approached the pickle Vakali and said to him Vakali listen to the words of the blessed one and two devas Last night, when the night was well advanced, two devas of stunning beauty approached the blessed one. One deva said, "Bhikkhu Vakali is intent on deliverance." The other devas said, "Surely, venerable Vakali will be liberated, as one well liberated." And the blessed one said to you, Do not be afraid, Vakali. Do not be afraid. Your death will not be a bad one. Your demise will not be a bad one. ภิกษุเหล่านั้น รับคำของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระวักลิถึงที่อยู่ ได้กล่าวกับท่านพระวักลิว่าอาวุโสวักลิท่านจงฟังพระตำรัสของพระผู้มีพระภาค และคำของเทวดาสององค์ดังนั้นท่านพระวักลิจึงได้เรียกภิกษุอุปถาก แล้วกล่าวว่าอาวุโส ท่านจงช่วยอุ้มเราลงจากเตียง เพราะว่าภิกษุผู้เช่นกับเรานั่งบนอาสนะสูงแล้ว จะพึงสำคัญว่า ตนควรฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นได้อย่างไรเล่า ภิกษุอุปถากเหล่านั้น จึงได้พากันอุ้มท่านลงจากเตียงแล้ว เหล่าภิกษุผู้นำ ข้อความของพระผู้มีพระภาค และเทวดาสององค์มา จึงได้กล่าวดังนั้น and then those people consent to the blessed one message and they approached the venerable Vakali and said to him friend Vakali listen to the word of the blessed one and two devas. Then the venerable Vakali, addressed to his attendant, said, "Come, friends, lower me from the bed. How can one like me think of listening to the blessed one's teaching while seated on a high seat?" Then his attendant did likewise. The pickles, who bring the message from the blessed one, and the t o devas said likewise ในที่นั้นท่านพระวักกะลิ เมื่อได้ทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับภิกษุที่นำข้อความมานั้นว่าอาวุโสถ้าเช่นนั้น ท่านจงช่วยนำข้อความ ไปบอกพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยว่า ข้าพระองค์วักกะลิภิกษุ อาพาธเป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ขอกราบบังคมตูนพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและยังได้สั่งมาว่า ตัวข้าพระองค์ไม่เครือบแคลงเลยว่า รูปไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่เครือบแคลงเลยว่า เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ดังนี้ ภิกษุผู้นำข่าวสารเหล่านั้น รับคำตอนท่านพระวักกลีแล้วก็หลีกไป เมื่อภิกษุเหล่านั้นหลีกไปไม่นาน ท่านพระวักกลิก็ได้นำศาสตรามา Then the venerable Vakali told the messenger p i k u s said, Well then, friends, pay homage to the Blessed One in my name, with your head at his feet, and said, Venerable sir, the piku Vakali is sick, afflicted, gravely ill. He pays homage to the Blessed One with his head at his feet. Then said, Forms is impermanent. I have no perplexity about this. Venerbosa, I do not doubt that whatever is impermanent is suffering. I do not doubt that in regard to what is impermanent, suffering, and subject to change, I have no more desire, lust, or affliction. Feeling is impermanent, perception is impermanent, volitional formations are impermanent. Consciousness is impermanent. I have no perplexity about this, Venerable Sir. I do not doubt that whatever is impermanent is suffering. I do not doubt that in regard to what is impermanent, suffering, and subject to change, I have no more desire, lust, or affection. Then those p i k u consent to his message, and then they departed. Then not long after those p i k u had left, the venerable Vakali used the knife. รันนั้นแลภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาค กราบทูลข้อความของท่านพระวักลีแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าไปกันเถิด ภิกษุทั้งหลาย เราจะพากันไปยังวิหารกาลสิลา ข้างภูเขาอีสิกิลิ ซึ่งเป็นที่ที่วักกลิกุลบุตรของเรานำเอาศาสตรามา ภิกษุนั้นรับคำดังนั้นแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ก็เสด็จไปยังวิหารกาลสิลา ข้างภูเขาอีสิกิลิพร้อมด้วยภิกษุ เป็นจำนวนมาก ได้ทอดพระเนตร เห็นท่านพระวักกะลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลทีเดียว Then those people approached the blessed one and delivered their message. Then the blessed one addressed to the pickles thus, "Come, pickles, let us go to the black rock on the Isikili slope, where the clansman Vakali has used the knife. Then the blazed one, together with a number of pickles, went to the black rock on the Isikili slope. The blazed one saw in the distance the venerable Vakali lying on the bed with his shoulder turned ก็สมัยนั้นปรากฏเป็นกลุ่มควันกลุ่มหมอก ลอยไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก เบื้องบน เบื้องต่ำและทิศน้อยใหญ่ทั้งหลาย ในระดับนั้นเอง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอได้เห็น กลุ่มควัน กลุ่มหมอก ที่ลอยไปยังทิศทั้งหลาย นั้นหรือไม่ เห็นแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย นั่นแหละคือมารผู้ใจบาป ค้นหาวิญญาณของวัคคะลิผู้บุตรของเราโดยคิดว่า วิญญาณของวัคคะลิผู้บุตรของเราตั้งอยู่ที่ไหนหนอภิกษุทั้งหลายวัคคะลิกุลบุตรมีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่ ปรินิพานแล้ว Now on that occasion a cloud of smoke a swirl of darkness was moving to the east, then to the west, to the north, south, upwards, downwards, and to the intermediate quarters. The blazed one then addressed to the pickles thus: Pickles, do you see those clouds of smoke, that swirl of darkness, moving to the east, west, and intermediate quarters? Yes, Rosa. Because that is Mara, the evil one, searching for the consciousness of the clansman Vakali, wondering where now has the consciousness of the clansman Vakali been established. However, because with consciousness unestablished, the clansman Vakali has attained final nibbana.